Նախորդ շաբաթ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ կատարած մի շարք սադրիչ հայտարարությունների շարքում խոսել էր նաև ժամանակին Հայաստանում ապրած ադրբեջանցիների վերադարձի մասին։ Ներկայի Հայաստանի Հանրապետության տարածքն անվանելով պատմական Արևմտյան Ադրբեջան, Ալիևը հայտարարել էր, որ այդ տարածքները ադրբեջանցիների վերադարձը իրենց համար այլևս ազգային նպատակ է։ Նույն օրը լրագրողների հետ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքելով Ալիևի հայտարարությունների հետ կապված հարցված հարցին նշել էր, թե Հայաստանն էլ Ադրբեջանից բռնի տեղահանված հայերի մարդահամարներ է անցկացնում։ Մենք էլ ենք անում մարդահամար, մենք էլ Բաքվից, Սումգայիթից, Գետաշենից, Շաումյանի շրջանից եւ այլ տեղերից բռնագաղթած հայերի մարդահամար ենք իրականացնում։ Վիճակագրական կոմիտեից սակայն նշում են, որ միակ մարտահամարը, որ վերջերս իրականացրել են 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացրած ընդհանուր մարտահամարն է, որը հիմա ամփոփում են, բայց դա Ադրբեջանից բռնագաղթածների հետ որևէ կապ չունի։ Օրեր առաջ այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարտահամարի ու ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջյանը վիճակագրական կոմիտեն կոնկրետ բռնագաղթվածների մասով մարդահամար չի իրականացնում, սակայն մեր 2022 թվականի հոկտեմբերին իրականացված մարդահամարի հարցաշարում կան հարցեր, որոնք վերաբերվում են իրենց բնակավայրը փոխած անձանց, որտեղից գալու եւ իրենց տեղափոխությունը իրականացնելու պատճառի վերաբերյալ տեղեկատվություն Ավելին, վերոնշյալ հարցաթերթիկում բացակայում է հարցը տեղահանված անձի նախկին բնակավայրի անվան հետ կապված։ Որքան է եղել Արցախյան հակամարտության առաջին տարիներին Ադրբեջանից բռնագաղթած հայերի թիվը, շուրջ 30 տարի հայկական կողմը պաշտոնական տվյալներ չի ներկայացրել։ Անդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը Արցախ լրատվականի հետ զրույցում նշում է. մի քանի ոչ պետական հարթակներ ժամանակին իրականացրել են մարտահամարներ, ըստ որոնց ադր Ադրբեջանից բռնագաղթած հայերի թիվը կազմել է շուրջ կես միլիոն, որոնցից մոտ 140 հազարը սակայն հետագայում սփռվել է ԽՍՀՄ տարածքով մեկ։ Երբևէ նորանկախ Հայաստանի իշխանությունները չեն տվել քաղաքական գնահատական եւ չեն որևէ տեղ հնչեցրել որևէ հարցակում միջազգային որպես քաղաքական օրակարգի հարց։ Հայաստանը արդեն տարիներ շարունակ չունի որևէ պետական մարմին, որի անվանման մեջ մեջ լինի փախստական խոսքը։ Իսկ Ադրբեջանում ի սկզբանե նախարարություն կար փախստականների հարցերով։ Եվ դրա նախարարը եղել է կառավար միության ղեկավարի տեղակալը մինչ այսօր։ Իրավապաշտպանը նկատում է՝ ի տարբերություն մեզ Ադրբեջանը ոչ միայն հետևողականորեն զբաղվում է թեմայով, այլև ուրճացված թվեր ներկայացնում Հայաստանից ու Արցախից գաղթած ադրբեջանցիների վերաբերյալ։ Ալավերդյանը եւս մեկ կարևոր հարց է բարձրացնում՝ ինչ ԽՍՀՄ փլուզումը տները փոխանակել հասցրած ադրբեջանցիներն արդյոք կարող են առհասարակ համարվել փախստական։ Հայաստանից գնացած ադրբեջանցիների ոչ պակաս քան 85-90%-ը փոխանակել են իրենց բնակարանները մինչև 88 թվականի վերջը։ Եվ եթե ինչ որ մի բան մնացորդ է մնացել, դեռ ասենք թե 89-90 թվականներին, այսինքն սովետական ժամանակ։ Սովետական ժամանակ չի եղել տարբեր հանրապետությունների քաղաքացիություն։ Բոլորը եղել են սովետական Սովետական միության քաղաքացի։ Սովետական միությունում մի հանրապետությունից տեղափոխված այլ հանրապետություն իր բնակարանը կամ տունը փոխանակած անձը փախստական չի կարող համարվել։ Ըստ իրավապաշտպանի մեկ այլ կարևոր հանգամանք է, որ Հայաստանը լքած ադրբեջանցիները հիմնականում չեն ենթարկվել այն վայրագություններին, որոնք տեսել են Բաքվի ու Սումգայիթի հայերը։ Հայաստանը լքած ադրբեջանցիների մեծ մասը չի ենթարկվել որևէ բռնության, որևէ մեկը ուժի սпарնալիք չի կիրառել։ Այն երկու դեպքը, որը գրանցվել է հիմնականում այն ժամանակ Կիրովական Վանաձորի շրջանում, ամբողջովին գրանցված են եւ գործեր են հարուցվել։ Ադրբեջանաբնակ ուղը հարձակվել է եւ հասկանալի է, որ ստացել են պատասխանը։ Մեկ այլ խնդիր է Արցախյան կոնֆլիկտի առաջին տարիներին նախկին լղիմ եւ հարակից տարածքներից դուրս եկած ադրբեջանցիների եւ 1988-ից մինչ օրս ներքին տեղահանված դարձած Արցախահայության հարցը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ընդունված Երակողմ հայտարարության 7-րդ կետով ներքին տեղահանված անձիկ եւ փախստականները պիտի վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից տարածքներ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո։ Փախստականների միություն հասարակական կազմակերպ կուսակցության ներկայացուցիչ Սանա Սարսարյանը նշում է. ժամանակին Հայաստանում կամ Արցախում ապրած ադրբեջանցիների վերադարձը կնշանակի հետ գնալ Արցախյան հակամարտության զրոյական կետ։ Ըստ նրա Ադրբեջանից բռնագաղթած հայերի գործոնը մշտապես ուշադրության կենտրոնում են պահել, եւ սա թերևս փակուղու առաջ է կանգնեցնում նաեւ թեմայով զբաղվող միջազգային գործընկերներին։ Մենք այդ հարցը միշտ բարձրացրել ենք, որ մենք ունենք նաեւ Ադրբեջանի հայությունը։ Ուրիշ հարց, որ մենք չեք ասել մենք կարող վերադառնանք Բաքու։ Մենք ասել ենք անվտանգության հարցեր նաև կան։ Մուկ ամենաշատ կարող վերադառնանք Շաումյան։ Ամենաշատ կարող վերադառնալ թե ջեր չի պատերազմ, բայց վեր արդեն միջազգային կառուցվածքներից տարբեր դիտորդները մզդայտ հանդիպել են։ Մենք ասել ենք, հա, եթե հյուրանք այդպես այդ հարցը դնում, որ Թուրքը վերադառնա Լեռնային Ղարաբաղ, բանը Արցախը չհավասար դնում, որ մենք վերադառնանք Բաքու։ Բայց դա ռիտորիկ հարց է եղել։ Դա այն հարցն է եղել, որ վերադարձը հաստական է հնարավոր չի։ Իրանց վերադարձը դա կոնֆլիկտի սկիզբն է նորից։ Սարյանը նկատում է, շատերը այդպես էլ չեն հասցրել փոխանակել տները եւ ձեռնունայն ամբողջովին ունեզրկված են լքել ադրբեջանի քաղաքները, իսկ նրանք, ում հաջողվեց փոխանակում իրականացնել, խիստ անհավասար պայմաններում արեցին դա։ Անհավասար պատմությունը միշտ եղել է։ Մենք ապրել ենք կենտրոնական փողոցներում, քաղաքներում, Բաքուսում գայից, բայց մեր հայությունը ստիպված է եղել տեղափոխվի գյուղարանքներ։ Դաժե եթե փոխարինվալա, ոչ հավասար, չհաշված որ հազարներով մենք ստիպված ենք եղել թողենք, չէ փոխարինել։ Այն ով իբրև հասցրել է, ոչ հավասար է եղել։ Երկար տարիներ բռնագաղթված հայերի խնդրով զբաղվող Սանա Սարսարյանը նկատում է հայկական կողմը մի շարք թերացումներ է ունեցել փախստականներին հստակ կարգավիճակ տալու ստանալու, նրանց խնդիրները ճիշտ ուղով միջազգայնացնելու հարցում։ Փախստականների մասին օրենքում անհրաժեշտ փոփոխությունները կատարվեցին միայն 2004-ին։ Էլի մեր մեղքը ներկա խնդիրների մեջ։ Արդեն նոր իմացանք, որ արդեն պրոյեկտ օրենքի կա Արցախում, բայց այսօրվա իրա տեսնում եք, որ երկրորդ պլանն է մնացավ էլի։ Մենք ճունենք մեր ներքին փախստականների օրենք եւ աշխարհը մեզ չի ճանաչում, ոնց որ չի եղել օրենք Ադրբեջանի փախստականների շատ ուշացում ավոն ընդունել, դրա համար մենք միջազգային ստատուսը չենք ստացել։ Նաեւ դրա համար չհասված գեոպոլիտիկ խնդիրները։ Դեռևս 1988-ի դեկտեմբերին Բաքվից բռնագաղթած, իսկ 2020 Սարգսյանի աշնանը կրկին անգամ կորցնելով ամբողջ ունեցվածքը հադրութից տեղահանված Նաիրա Մարտիրոսյանն այժմ բնակվում է Հայաստանի Կոտայքի մարզում։ Հիշում է Բաքվի իրենց հարմարավետ ու ընդարձակ բնակարանից ոչինչ բերել չկարողացան, իսկ բանալին թողել էին ադրբեջանցի հարևաններին։ Այդպես էլ չիմացան, ով դիրացավ դրան։ Մեր Բաքվա տունը մենք որ դուրս եկեք, մենք չեք հաստրե փոխանակում անենք, արդեն որևէ բաները սկսվել է 78 թվականի դեկտեմբերի 5-ին էր, որ մենք դուրս եկանք եկակ Հայաստան, տունը մնացել բանել են տվել եք մեր հարևանի ու երևի մեր հարևանն անդրաբում էլ ու գիտեն դրաբրի։ Ոչ ոք մեկ կարացել եք դվեց մի բան հանենք։ Իրերն է մնացել եկել եք ստե։ Մի քանի տարի անց Մարտիրոսյանների ընտանիքը հաջողում է տեղափոխվել Հադրուտ մորական ազգականների մոտ։ Վերջին 30 տարվա վաստակն էլ այստեղ են կորցնում ու կրկին համալուրում բռնի տեղահանված տասնյակ հազարավոր հայերի շարքերը։ Տիկին Նայրան այսքանից հետո չի պատկերացնում։ Ինքն ու իր տարեցման տղամարն ինչպես պիտի ապրեն ադրբեջանցիների հետ, լինի դա Բաքվում, թե Հադրութում։ Չէ, արդեն այսքան տարին է անց ոնց գնանք, արդեն վախենալու է։ Փոխադրությունը տան տեղ մնանք միտեղ, թեկուզ գյուղերում այդտեղ։ Արդյոք Ալիևի անթակույց սպառնալիքները վերջապես կհրավիրեն միջազգային հանրության ուշադրությունը աշխարհի թողոբոհի մեջ աննկատ մնացող բռնի տեղահանված անձանց գոյությանը։ Հարցը մնում է հռետորական։ Սոֆիա Հակոբյան, Արցախ լրատվական։